เราะเนาะนะสวดไพเราะเนาะเออสวดเพราะดีเว้ยเมื่อกี้เราสวดบทขันธาตุสวดบทขัน แล้วก็สวดบทอายตนะ แล้วก็สวดบทโพชฌงอันนี้ท่าน สรุปมารวมในบทธรรมในในสี่อย่างกายเวทนาจิตธรรมอันนี้ท่านสรุปลงในบทธรรมแท้ที่จริงทั้งหมดก็คือคือธรรมนั่นแหละแต่ท่านพยายามแยกแยะมาให้เราเป็นหมวดเป็นหมวด เป็นหมวดให้เราศึกษาเข้าใจแต่ละอย่างแต่ละเรื่องจะศึกษาแต่ละอย่างทะลุถึงกันหมด จะศึกษาเรื่องขันก็ทะลุ ถึงอายตนะ จะศึกษาเรื่องอายตนะก็ทะลุถึงเรื่องโพชฌงจะศึกษาเรื่องโพชฌงก็ทะลุถึงเรื่องอายตนะ จะศึกษาเรื่องอายตนะก็ทะลุถึงเรื่องขันเพราะอะไรก็ไม่ได้ศึกษาที่ไหนศึกษาเรื่องขันกับจิตเนี่ยศึกษาเรื่องจิตนี้ศึกษาเรื่องขันนี้เพราะฉะนั้นทำงานทุกครั้งมันก็กระเทือนถึงถึงกันหมดกระเทือนถึง กายกระเทือนถึงกาย กระเทือนถึงกระเทือนถึงเวทนากระเทือนถึงจิต เพราะอะไร เพราะเอาจิตทำเอาจิตมาพิจารณาจิตมาทำงาน จิตดวงเดียวนี่แหละเอามาทำงาน นี่เลยเป็นเหตุให้เราจับได้ว่า โอ้ทุกอย่างเราทำเรื่องอะไรอะไรก็ตาม มันกระเทือนถึงกันหมดทำเรื่องกายก็กระเทือนถึงเวทนา กระเทือนถึงจิต กระเทือนถึงธรรม ปฏิบัติเรื่องเวทนาก็กระเทือนถึงกายกระเทือนถึงกระเทือนถึงจิตกระเทือนถึงธรรมปฏิบัติเรื่องจิตก็กระเทือนถึงกายกระเทือนถึงเวทนากระเทือนถึงธรรมปฏิบัติเรื่องธรรมก็กระเทือนถึงกายกระเทือนถึงเวทนากระเทือนถึงจิต รวมลงแล้วก็ทำงานแต่ละครั้ง แต่ละครั้งตะล่อมตะล่อมมาเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันเพราะอะไรจึงเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันตอบได้ไหม เพราะเอาจิตดวงเดียวทำทุกก็คือกายกายก้อนนี้ จิตก้อนนี้ สมุทัยก็ก่อให้เกิดกายก้อนนี้ จิตก้อนนี้ดูสิมันมันต่างกันหรือมันอันเดียวกันมันอันเดียวกันเท่านั้นน่ะ เป็นก้อนเป็นแท่งอันเดียวกัน อันนี้เป็นหลักนะที่เราพูดนี่เป็นหลัก ม่ได้เราพูดเรื่อยเปื่อยสเปรสปาอันนี้คือหลักทิ้งหลักไม่ได้นะ อย่าไปทิ้งหลักนะเราดำเนินเราอยู่ในขั้นดำเนิน เราทิ้งหลักไม่ได้นะเราทิ้งหลักเหมือนกับเราเดินแต่เราไม่อาศัยทาง ทางที่ท่านมีให้เราเดินแต่เราไม่เดินสเปรสปะเข้าไปเข้าไปป่าไหน ดงไหนก็ไม่รู้แหละ เข้าไปดงเสือเข้าไปดงช้างดง หมีควาย มันจะปบเอานะ่ะ เขาไปดงไหนก็ไม่รู้ ถ้าไปตามนั้นเน่ยพุทธเจ้าท่านวางกรอบไว้หมด ไปตรงแนวไปเลย ไม่มีศัตรูไม่มีพิษ ไม่มีภัย ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละ ไปถึงได้หมด ไปถึงได้หมดเราจะศึกษาเรื่องกาย ก็เอาจิตศึกษา เราจะรศึกษาเรื่องจิต ก็เอาจิตนี่แหละมาพิจารณากาย ก็จิตมันหลงกาย เราจะพิจารณาเรื่องกาย เราจะพิจารณาเรื่องจิต ก็คือพิจารณากองทุกกองทุกทั้งกายทั้งจิตเกิดขึ้นมาจากอะไรคำว่าคำว่าจิตเกิดขึ้นมาจากอะไร หมายถึงว่า จิตที่ยังมีกิเลสอยู่ มีตัณหาอยู่ จิตยังเป็นกองสังขารอยู่แสดงว่าจิตยังมีกิเลสอยู่ จิตมีกิเลสอยู่ จิตจึงเป็นกองสังขารอยู่ จิตของพระอริยเจ้าที่ท่านทำลายกิเลสได้หมดจดแล้วเนี่ย ท่านไม่มีกองสังขารไม่เรียกว่าสังขารจิต เรียกว่าวิสังขารมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือไปจากเรื่องของสังขารนี่มันเข้ากันกับหลักอริยสัจสี่ไหมเราพิจารณากายเราพิจารณาจิต นี่มันเป็นมันเป็นผลทั้งกายทั้งจิตเป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์ เกิดขึ้นมาจากอะไร เกิดขึ้นมาจากสมุทัย สมุทัย สมุทัยก็คือตัณหา ตัณหามันอยู่ที่ไหน เมื่ออยู่ที่จิต เกิดที่ไหนเมื่อเกิดที่จิต ดับที่ไหน ดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหน ดับที่จิต ดับไปแล้วก็ไปอยู่ที่จิต ตราบใดที่ยังไม่ขัดเกลาให้เกิดสติให้เกิดปัญญามาชะมาล้ามาขัดมาเกลามาถูมาไถมาขัด มาเกลาให้เกิดความรู้เกิดความฉลาดขึ้นมา ยังโง่เง่าอยู่เท่าเดิมเหมือนเดิม ไม่เห็น ไม่รู้สมุทัยคืออะไร อยู่ที่ไหน ไม่รู้จัก เห็นแต่ขันนี้ เห็นแต่กายนี้ เห็นแต่รูปขันคือกายนี้ถ้าฉลาดอย่างเก่งที่สุดเห็นนามขันคือจิตดวงนี้ อย่างเก่งที่สุดแล้วแต่ยังไม่รู้ที่ไปที่มาของมันอ้าวกายก้อนนี้เกิดจากไหนอ้าวจิต ก้อนนี้เกิดจากไหนกายกับจิตนี้ ถ้าเราเรียกในหลักของอริยสัจสี่ก็คือก้อนทุกข์ก็คือกองทุกข์ก็คือก้อนทุกข์ทุกสมุทัยทุกคือผลสมุทัยเป็นเหตุ สมุทัยคือเหตุเกิดขึ้นแห่งกองทุกกองทุกไหน กองทุกนี่แหละกองทุกรูปกับกองทุกใจนี่แหละ กองกองทุกที่ไหนเราชี้ไปที่ไหน ชี้ไปที่กองทุกกายกองทุกใจนี่แหละ เกิดมาจากสมุทัยสมุทัยเกิดที่ไหน มันก็เกิดจากใจนั่นแหละ ด้วยเหตุที่มีตัณหาอยู่ในใจนยจึงเป็นเหตุให้เรามีกายมีจิต คือจิตที่เป็นผู้รู้ที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละ จิตยังมีกิเลสตัณหาอาสวะ จิตจิตยังมีตัณหา จิตยังสร้าง พบสร้างชาติให้กับตัวเอง เพราะฉะนั้นตามหลักท่านให้ศึกษาเรื่องอริยสัจสี่ท่านจึงให้กำหนดทุกคำว่ากำหนดทุกก็คือกำหนดกายกับกำหนดใจ กำหนดที่กายก็คือเอาใจมากำหนด กำหนดที่ใจก็คือเอาใจแล้วมากำหนด เพราะในใจของเรามีเครื่องมือทำงาน สติธรรม ปัญญาธรรม ขันติธรรมวิริยะธรรมพิริธรรมโอตปะธรรม ความภาคความเพียรชอบด้วยธรรมเอาธรรมธรรมะเหล่านี้แหละเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเอามาพิจารณากายนี้ที่จะามาพิจารณาใจนี้อันนี้เป็นเครื่องมือขัดเกลาเพื่อให้เห็นตัวเอง ถ้าไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ ไม่มีอะไรที่จะส่องมาเพื่อเพื่อให้เห็นตัวเองไม่มี อะไรเป็นเหตุให้กายนี้เกิด อะไรเป็นเหตุให้จิตนี้เกิดท่านให้ย้อนไปดูสมุทัยสมุทัยคือตัณหา ตัณหาคืออะไร ยังสงสัยอยู่ ตัณหาคือความอยาก ความดิ้นรน ความทะเยอทะยานของจิตเห็นไหม ใครไม่เคยย้อนมาดูจะไม่เห็น ใครพยายามย้อนมาเนืองเนืองย้อนมาที่ใจจะเห็น เห็นตัณหามันดิดดิ้นอยู่ข้างใน มันดิดดิ้นอย่างหนึ่ง เกิดการมาตัณหา ดิดดิ้นอย่างหนึ่ง เกิดภาวะตัณหา ดิดดิ้นอย่างหนึ่ง เกิดวิภาวะตัณหา ดิดดิ้นอย่างหนึ่ง ได้ผลมาคือความรัก ดิ้นดิ้นอย่างดิดดิ้นอย่างหนึ่งเกิดผลมาคือความชัง ดิ้นดิ้นอย่างหนึ่ง อาจจะเฉยเฉยแต่เป็นโอเบกขา พร้อมที่จะเอียงซ้าย พร้อมที่จะเอียงขวา โอกาสที่กิเลสจะให้ยืนอยู่กลางไม่มี ตราบใดที่มีสติมีสัมผััญญะ เข้ามายืนทำงานอยู่ ความเป็นกลางมันมี ความเป็นกลางกลางมันมี ความเป็นกลางกลางมันมี แต่ถ้าหากไม่มีสติไม่ไม่มีสัมปชัญญะทีไรเมื่อไหร่มันกลางเพื่อจะเอียงซ้าย มันกลางเพื่อจะเอียงขวา มันกลางเพื่อจะดีใจ มันกลางเพื่อจะน้อมไปเพื่อดีใจ มันกลางเพื่อที่จะน้อมไปเพื่อเสียใจ เพราะถ้าหากมันไม่ดีใจ มันก็เสียใจ ในระหว่างดีใจกับเสียใจ มันมีกลางกลางอยู่ มันมีกลางกลางอยู่ จิตที่มันยังไม่ดีใจเต็มที่ จิตที่มันยังไม่เสียใจเต็มที่ก็คือจิตมันกลางกลางแต่มันเอียงไปแล้ว มันเอียงเพื่อดีใจ มันเอียงเพื่อเสียใจ ถ้าไม่มีสติยืนกำกับอยู่ เอียงไปแน่ๆเลย เห็นเอียงไปต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละ มันไม่ได้อยู่กลางกลางนะมันไม่ได้อยู่กลางกลางเอียงไปเพื่อดีใจแล้วก็ทุกข อียงไปเพื่อเพื่อเสียใจก็เราก็ทุบหากแต่ว่าสุขเวทนา มันมาหลอกเรา ซึ่งเราคิดว่า โอ้ยังงนั้นสุขเอออย่างนี้สุขอย่างนี้สุขอย่างนี้สุขสุขประเดี๋ยวประดาวสุขถูกล่อถูกล่อถูกหลอกจากกิเลสมันหลอกให้เราพลอยยินดีพลอยเพลินใจไปกับมัน เป็นคราวคราวมันหลอกเราไปเป็นครั้งครั้งเป็นคราวคราวหลอกยังไงบ้างดูไปถ้าไม่ดูไม่เห็นหรอก ใครยินดีจะให้มันหลอกจากนี้ไปจนตายก็ ไม่ต้องทำอะไรละพาภาวนาก็ขี้เกียจขี้คร้าน หาแต่ช่องที่จะหลุดที่จะออก หาเวลาที่จะเลิกจอมาที่จิต ประเดี๋ยวประดาวท่านแหละ หัวอกเนี่ยมันจะแตก เพราะมันถูกกิเลสทีบออกมา ไม่เคยใส่ใจ ไม่เคยสนใจ ไม่เคยฝูฝนอกลงให้กับมัน ไม่มีโอกาสที่จะพ้นจากอำนาจของมันแหละพ้นอำนาจของมันที่มันจะหลอกเรานั่นแหะ เอาอะไรมาตั้งเป็นงานเป็นกองกลาง เอาสติ เอาสัมปชัญญะมาตั้งเป็นงานเป็นกองกลาง เอาอารมณ์พุทโธพุทโธพุทโธธรรมโมธรรมโมธรรมโมหรือสังโฆสังโฆมาตั้งเป็นกองกลางมาปั่นกองกลางนี่แหละ มาบดมาย่อยมาสลายนี่แหละ ให้เป็นก้อนเดียวกันให้เป็นแท่งเดียวกัน จิตจะได้หลอมรวมอยู่ในนั้น บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธให้อยู่กับอารมณ์เดียวจิตก็สงบแนบแน่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวแน่จิตสงบแนบแน่นอยู่กับอารมณ์อันเดียว มีสติแนบแน่นมั่นคงอยู่ในนั้น มีสัมปชัญญะแนบแน่นมั่นคงอยู่ในนั้น จิตจะไม่เอียงซ้ายจิตจะไม่เอียงขวาจิตจะไม่เอียงไปเพื่อยินดี จิตจะไม่เอียงไปเพื่อยินร้ายจิตจะเริ่มสงบ เอียงไปเพื่อยินดี จิตมันก็ดิดดิ้นไปดิดดิ้นไปไม่มีจุดจบ ไม่มีที่จบดูที่ดูตามมันไปที่มีจุดจบไหมมีที่จบไหมถ้ามันไม่ยินดีมันก็ยินร้ายปรุงไปเรื่อย ไม่มีที่จบไม่มีจุดจบ ถ้ามีสติมีสัพพัญญะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นกลาง มาทำงานแล้วก็ยืนอยู่กลางได้ ความเป็นกลางกลางนี่แหละ ทำให้มากเจริญให้มาก ภาวนาให้มาก ทำเหตุให้มาก ผลมันจะสะสมของมันเอง จนเป็นเหตุให้สงบเพยงนิ่งอยู่นั่นแหละนะเพราะอะไรเพราะสติแก่กล้าสัมผัสฉันยะแก่กล้าสงบเพยงนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียว ถ้าเป็นอารมณ์ที่ตามรู้ตามเห็นก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเอาอะไรตามรู้ เอาอะไรตามเห็น เอาสติสัมสชัญยะเนี่ยกำกับจิต บังคับจิตให้มันตามรู้ตามเห็นเพราะสติกับสัมปชัญญะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของจิต ภาษาพิธามเี่เรียกว่าเจตสิก เจตสิกธรรม เกิดขึ้นที่จิต อาศัยอารมณ์อันเดียวกันกับจิตเกิดอาศัยตั้งอยู่กับอารมณ์เดียวกับจิต ตั้งอยู่ อาศัยดับไปกับอารมณ์อันหนึ่งที่ดับไปจากจิตเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพร้อมกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตสติสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นแต่สติสัมปชัญญะเนี่ยสามารถประคองให้มันโรได้อ่ามันไม่ดับไปอะไรเหมือนอย่างอื่น แต่หากมันเกิดดับเกิด ดับเกิด ดับ แต่ด้วยเหตุที่เราระมัดระวังมันก็สืบ เนื่องมันก็ต่อเนื่อง พื้ติดกันได้ สมุททยจึงไม่มีโอกาสที่จะแทรกเข้ามาสมุททยไม่แทรกเข้ามา ถ้าสมุทัยมาแทรกเข้ามาเป็นไง ความทะเยอทะยานของจิตมาแทรกเข้ามา ให้เราเอียงซ้ายให้เราเอียงขวาเอียงซ้ายคือยินดี เอียงขวาก็คือยินร้าย หรือไม่คือเอียงซ้ายคือยินร้ายเอียงขวาคือยินดี ไม่ยินดีมันก็ยินร้าย ไม่ยินร้ายมันก็ยินดี ไม่มีโอกาสที่ยืนอยู่กลางกลางได้วิ่งว่อนตามอารมณ์เหล่านั้น โอกาสที่จะสงบไม่ได้วุ่นวายไปกับ ความยินดีวุ่นวายกับความยินร้าย ถ้าเราเรียกถึงอารมณ์ของสมถะ ยินดีก็คือกามฉันทะยินร้ายก็คือพยาปาทะ พยาบาทปองร้าย สงบที่ไหน จิตสงบไม่ได้ จิตสงบไม่ได้ เดือดร้อนไหมเดือดร้อนเพราะอารมณ์ของตัวเองนั่นแหละ มันไม่มีอะไรในโลกไม่มีอะไรมากวนใจเรา ทำให้ใจของเราได้รับความทุกข์นอกจากอารมณ์ของตัวเอง ดูไปชัดเจนคืออะไรมากวนใจให้เราทุกข์พวกผีพวกเปรตพวกวิญญาณพวกปัญหาสารพัดเรื่องนู้นเรื่องนี้ปัญหานู้นปัญหานี้มันมากวนไหมถ้าไม่จิต ถ้าจิตเราไม่กวนถ้าตัณหาภายในจิตของเรา ไม่กำเริบไม่กวนมันไม่มีอะไรกวนเราระงับดับตัณหาไม่ให้ มันแทรกจิตของเราได้ จิตของเราจะสงบ ความสงบของจิตนั้นทำให้เรามีความสุขเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ ที่สุด เป็นความสุขที่สุดที่ที่สุด เป็นความสุขที่สะอาดที่สุด เป็นความสุขที่เป็นหลัก เป็นแก่น ให้กับให้กับจิต โดย แท้ เพราะตัณหามัน ดิดดิ้นหัวใจไม่ได้ มันแทรกเข้ามาไม่ได้ เพราะอะไร เพราะเราเอาตัวอุปกรณ์ คือสติธรรม คือปัญญาธรรมมาทำงานโรให้มันมีความตื่น ตืนต่อเนื่องกันไปเลย จิตตื่นตืนต่อเนื่องเหมือนก็เจ้าของตื่นนั่งโร่เฝ้าคลังสมบัติของเจ้าของอยู่ขโมยขจรไปเห็นนั่งอยู่ขโมยขจรไปดูก็เห็นแล้วนั่งอยู่เฝ้าอยู่ขโมยขจรไปเห็นก็นั่งอยู่เฝ้าอยู่นั่นแหละอืม ไม่กล้าเข้าไปขโมยไม่ไม่กล้าแอบไปขโมยอันนี้มันจะขโมยจิตของเราไปใช้สอย มีเจ้าของยืนเฝ้าอยู่ สติยืนเฝ้าอยู่สัมปชัญญะยืนเฝ้าอยู่วิริยะอุตสาหะ ความภาคความเพียรประคับประคองความอดความทน ยืนเฝ้าอยู่ มันดึงไปไม่ได้ เอาตัวนี้แหละเป็นตัวยื้อเป็นตัวหยุด ยื้อมาจากกิเลสตัณหาหยุดจากกิเลสตัณหาให้มันได้รับความสงบ เพื่อได้รับความสงบแล้วก็มีพลัง เมื่อมีพลังแล้วก็ตามรู้อะไรท่านเนี่ย ตามรู้รูป ปล่อยมันไปตามรู้รูปทำไมถึงติดรูป รูปคืออะไร ดินน้ำลมไฟ รูปสัญญาคือคืออะไรข้างในเนะ่ยกำหนดจดจ่อไป มันก็ย่อยสลายภายในจิตของเรา สัญญาเราพิจารณาตามดูไปข้างในก็มันก็ย่อยสลายหายไปหมด ที่เป็นรูปสัญญาอ๋อสัญญามันวาดเป็นมโนภาพคือรูป อ๋อเสียงมันเป็นสัญญา มโนภาพคือเสียง คือกลิ่นคือรสคือสัมผัสสัมผัสที่เป็นสัญญาอารมณ์มันหลอกเราได้ไหมความนึกคิดภายในใจของเราเนี่ย มี ความนึกคิดภายในใจเนี่ยมันหลอกเราได้ทั้งหมดแหละทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสที่มีที่ตก ตลึกอยู่ในหัวใจของเรา มันเป็นสัญญาอารมณ์ที่ไปดึงไปยึดไปเกาะเอาไว้ สัญญาตัวนี้เหนียวแน่นมั่นคง สัญญา มันก็ไม่ใช่ตัวจิต แต่มันอาศัยจิตเกิด เวทนา ก็อาศัยตัวจิต อาศัยจิตเกิด สัญญา ก็อาศัยจิตเกิด สังขาร ก็คือความปรุงของจิต ท่านก็แยกออกมาเรียกว่าสังขารปรุงดีปรุงปรุงชั่ว ปรุงดี ปรุงดี เรารู้ว่าดี เราก็ยึดเราก็ถือเราก็ประคองไปปรุงชั่ว เราก็รู้ว่ามันปรุงชั่ว เราก็ยึดเราก็ประคองไป หากมันไม่ยาวยืด มันหากไม่ลุกลาม เพราะอะไรเพราะมันมีสติกำกับดูแล มันมีเครื่องไม้เครื่องมือ มีโซ่ล่ามเพราะงั้นเถอะ อยู่ในกรอบนี่แหละในกรอบ อยู่ในกรอบนี่แหละ กระดุกดิกไปกระดุกดิกมา กระดุกดิกไปกระดุกดิกมา อยู่ในกรอบของอนิจจังทุกขังอนัตตา ดูให้เห็นเฉยยไปทำไปทำอะไรมันก็ทำไม่ได้ ดูให้เห็นเฉยยมันก็ดับ ดูให้เห็นเฉยยแล้วก็ดับ แต่สิ่งที่เป็นหลักธรรมชาติไม่ดับ สิ่งที่เป็นหลัก สิ่งที่เป็นกิเลสดับ สิ่งที่เป็นหลักธรรมชาติเรทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ดับแต่กิเลสเกิดขึ้นในนั้น ดับ สิ่งนี้กลายเป็นหลักธรรมชาติที่มีประจำเป็นเป็นธาตุเป็นขันไม่ใช่ขันทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ดับหมดไม่ใช่ ตัณหามันดับ ดับจากการที่มันไปมีบทบาทสวมรอย ใช้เวทนาใช้สัญญา ใช้สังขารใช้วิญญาณตัณหาคือความอยากตามอำนาจของกิเลสมันดับ ดับตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ ยังมีธาตุขันอยู่ ยังมีรูปยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ยืนอยู่ตัณหาดับ พระอริยเจ้าที่ท่านตั้งใจภาวนาจนตัณหาดับหมดจากขันทั้งห้านั่นถ้าเรียกนิพพานเหมือนกันถ้าเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพานพอดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณ ท่านเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพาน ดับทั้งธาตุ ดับทั้งขันดับทั้งกิเลสเข้าสู่นิพพาน นิพพานคือเหลือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ ไม่ใช่ศูนย์ไปจากโลกเหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ นั่นแหละประมังสุขขัง อันนั้นคือสุดท้ายปลายแดนที่พวกเราพยายามไปให้ถึงด้วยกันทุกคนวันนี้พอสมควรเกินเวลา